Szóval jó van, ez szarja. El sem kell menni, a jelzés nem jön nagyobb. Közelítve. is jön. Téljük meg, írta meg őket. De mondta, te hoztál

Ott van, mitől a vitát, az csináltál másnak? Altia legutoljára. Miami-t 把生姜料加进去，腌制。 me that shot. megyek, senki. Most abban a hat ember, amit az asszonynak elfogjuk a virágot, az ugye a kell egyenlíteni a dologban. Meg a, a kenyívó, meg a fölvő. Megvettem azt, hogy azon ráadásokat, holnap a segített Jó? Jó, jó. Jó, jó, jó rendelni akarok meg, de de neked azt hát máshonnan rendelek. Mennyit rendelek? Aztán a szállás condo

Okay, so cultural mondom, tényleg lesimulálom, megyek a postára. Ah, az a Nem megy, ára, megy,